Wëllkomm bei eiser 139. Rubrik um Radio Ara, d'Emissioun vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Wéi ass et mat de gudde Virsätz fir d'neit Joer? Um Mikro de Jean-Marie Nau. Wéi déi Zäit awer erëmgeet! En neit Joer huet ugefaang, bei eis op jidde Fall. Et ass dat Symbolesch sécher méi wichteg. Uleies genuch nei Virsätz ze man, nees e bësse Schwong a säi Liewen ze kréien. Et ass erfreelech ze gesinn, dass vill Medie ronderëm eis net nëmme mat Chrëschtlidder iwwerschëdden, mee dass mer an eiser gudder waarmer gemittlecher Stiffchen d'Realitéit vun Aarmut, Nout a Krich a villen Deeler vun der Welt virun d'Nues gehale kréien. Wat een domat ufänkt, hänkt ëmmer vun eiser eegener Situatioun dee Moment of. Wéi geet et eis selwer? Wou si mir drun? Kënne mir iwwerhaapt e Verglach zéie mat eise Suergen an deenen hire Suergen? Mir kënnen eise Pefferkäerche bäileeën. an deem mer aktiv sinn oder et ginn. D'Gréisst an d'Ausmooss vun eiser Bestriewung ass do Niewesaach. De Wee, dee mer maachen, ass ausschlaggebend. An de Bahá'íschrëfte liese mer, Lee all Dag Recheschaft of, vu virun dir selwer of, éier s du zur Recheschaft gezu gëss, well den Doud mellt sech net un, an da muss de dech kënne veräntweren fir dat, wat s de gemaach hues. Ech huelen dat positiv op a soe mer, Jean-Marie, wat hues de haut gemaach, wat derwäert ass, driwwer ze schwätzen, an der heitiger Pädagogie nëmme méi wegzedenken. Ech stäipe mech op meng gutt Qualitéiten, op déi Saachen, déi ech gutt gemaach hunn, a versichen dat vläicht den nächsten Dag e bësselche besser ze man. Wichteg sinn dës kleng Schrëtt no vir, wann ech esou soen duerf. A wann ech vu Virsätz schwätzen, ass dat natierlech gutt, wann ech och déi positiv beschreiwe kann. Ech ka soen, ech wäert an nächster Zäit versiche méi gesond ze liewen, amplaz ze soen, ech wäert nëmme fëmmen, nëmme schlecht a séier iessen an einfach erofschlécken. Wéi wichteg dobei d'Ermuddegung ronderëm eis ass, brauch ech iech jo net ze soen. Abee, ech hu mer fir unzefänken virgeholl, meng Virsätz opzeschreiwen, an zwar a klengen Tranchë vun dräi Méint. Meng éischt Rei vu Virsätz gi bis den 21. Mäerz, Bahá'í Neit Joer, an da gëtt et eng Kolonn mat Virsätz a Pläng fir meng Fra an ech, déi mir zesummen ausschaffen. Wiem notze gutt Virsätz, Resolutiounen a Pläng da schlussendlech? D'Bahai-Schrëfte soen, Betruecht de Mënsch wéi e Biergwierk, räich un Eedelsteng, vun onschätzbarem Wäert. Nëmmen d'Erzéiung ka bewierken, dass all dës edel Steng an him zum Virschäi kommen an dass d'Mënschheet dorauser Notzen zéie kann. Mat deem Gedanken ass et liicht fir eng Astellung zum Liewen ze hunn, wou ech an all Liewenssituatioun probéieren dat Bescht draus ze man, fir mech a fir déi ronderëm mech. Ob ech Professer oder Aarbechter, Dokter oder Botzfra, am Chômage oder am Prisong sinn. D'Fro ass ëmmer déi selwecht, Wéi kann ech mir an deene ronderëm mech hëllefen, hinnen e klengen Déngscht erweisen, u si denken? A wéi weisen ech aneren meng Léift? An deem Sënn heescht Bahá'í sinn, ugezu sinn vun der Visioun vun engem Liewen, wou den Déngscht un der Mënschheet un éischter Plaz ass. Bahá'u'lláh schreift, Loosst all Moie besser sinn, wéi den Owend virdrun, an all neien Dag méi räich, wéi de viregen. De Wäert vum Mënsch läit am Déngscht an an der Dugend, net am Prunk vum gudde Liewen an am Räichtem. Abee fir iech alleguerten e schéine Weekend an eng wonnerbar Woch, an dat nach e bësse besser wéi déi lescht. A wéi ëmmer gouf iech dës Rubrik offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í um Internet ënnert www.bahá'í.org.